aleyküm və rəhmətullah və bərəkatuhu. Aleyküm salam. Və elhamdülillah, yəni biz mübarək aydayıq. Mübarək ay, ayın da mübarək günlərindəyik, gecələndə. Çünki Ramazan ayı düzdür, ən əfsəl aydır ayların içində. Həmçinin də Ramazan ayının axır 10 gecəsi ən əfsəl gecələrdir. Bütün gecələrin içində. Xüsusən də bu gün ayın 20-ci Ramazanın cütdən tək, təkə keçən gecələr tək gecələrdir. Ehtimal var qədri gecəsi olsun. Yəni bu gecə 21-ci gecədir. Elhamdülillah Allah Taala'dan böyük nemətdir. Bu ibadət Allah Subhanahu taala tərəfindən böyük nemətdir qullarına. Həmçinin fürsətdir günahların yumaq üçün. Özü də orucluq da günahları yuyan əməllərdən ən böyüklərindən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Ramazanı iman ilə əcrə nail olmaq məqsədi ilə, savaba nail olmaq məqsədi ilə keçirsə, oruç tutsa, Allah talan keçirmiş günahlarını yox. Yəni, oruclu günahları yolmaq üçün ən böyük səbəbdir. Səbəblərdən biridir. Həmçin, qardaşlar, Allah subhanətə alə o orucluqda elə yerlər, elə hissələr var ki, onlar da böyükdür, onlar da əzəmətlidir. Məsələn, əgər Allah subhanət hələ bu ayı bərəkətli ayı adlandırıbsa, bütünlükdə, bu ayda hətta orucluğa aid elə əməllər var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi bərəkət adlandırır. Bərəkət yəni xeyirdən doludur. Məsələn, onlardan da elə yerlər var ki, məsələn, orucluğa, məsələn, suhur məsələsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, təsahharu fə innə fissuhuri barakə. Yəni, suhur eləyin, suhur eləməkdə bərəkət var. Ona görə bəzən insanlar ibadətin bəzi hissələrinə fikir vermirlər, zəif baxırlar, amma, amma ibadətin hər bir hissəsində öz yeri var. Suhur eləmək bərəkətdir. Peyğəmbərə tabiçilik var, ibadəti rahatlandırmaq üçün böyük səbəbdir. Həmçinin də dua eləmək üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Ən gözəl vaxtdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Allah gecənin üçdə biri, axır gecənin üçdə biri, axır üçdə biri dünya samasına nazır olur. və deyir ki, kim bağışlanmaq istəsə onu bağışlayın. Kim dua istəsə məndən bir şey ondan qəbul edəcəm. Ona görə əfsəl vaxtı o vaxt. Ona görə suhuru itirməyin. Düzdür, suhur eləməsən də orucluq sayılır. Amma suhuru itirmə. Suhurun ayrıca yeri var. Baba hədis səhihdir. Allah Taala nazil olmağı. Bizim əqidəyə görə yəni sahabilərin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabilərin əqidəsinə görə Allah Taala ərşdə ərşə istiva eləyir. Yüksəlib. 7 qat göydür. Sonra gəlir dəniz. Sonra gəlir ərş, yəni taxt. Allah subhanət hala taxta istiva eləyib, yüksəlib. Allah Teala səmadadır. Yəni, hər şeydən ucada. Və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, Allah Teala gecənin üçdə biri nazil olur. Necə lazım olub bilmirik. Elə deyək, qardaşlar, Allah Teala'nın sifətlərinə aid olan məsələlər biz bilmirik. Biz sadəcə nə edirik? İspat edirik. İspat edirik dörd dənə əsasla inkar etməmək, başqa məna verməmək, keyfiyyətin soruşmamaq və oxşatmamaq, bənzətməmək. Ona görə, qardaşlar, biz ispat eləyirik, bəs nə? Deyirik, əmri nazil olur, hökmü nazil olur, mələyələr nazil olur, necə deyiblər? Kəlam əhli hətta başlayıblar şübhələr gətirməyə, nə də Allah Subhanahu taala ismlərini inkar etmək üçün deyiblər, deyirsiniz ki, Allah Taala əşdədir. Sonra deyirsiniz ki, dünya səmasının nazil olub. Onda dünya səmasının nazil olanda əş boşalır. Belə şübhə gətirir kəlam əhli. Biz onlara deyirik ki, birinci biz demirik. Allah və Rasul deyir. Sən əgər ziddiyyat axtarırsansa, şəriətdə ziddiyyat axtarırsan. Allah, birin Allah deyib, birində Rasul. Elə deyil. Dedi, bəzisi hər ikisi deyib. İkinci də, bəli, bizə görə elədir. Bizə görə sən əgər buradasansa, ora gedəndə bura boşalır. Amma sual çıxır ortaya, Allaha görə belədir, demək olmaz. Onların problemləri nədədir, qardaşlar? Onlar Allahı özlərinə müqayisə eləyib, inkar eləyirlər. Bu onların azmağıdır. Səhvlər budur. Allah müqayisə olunmaz. Bənzəri yoxdur. Deyib, Allah Taala deyir, məsələn, mən Adəmi öz əlimlə yaratdım, deyirlər, əli yoxdur. Belə deyirlər, qüdrətinə yaratdım. Nə üçün demir sən əl? Ne üçün ispat eləmirsən? Deyir ki, çünki bizim əlimiz də var, bizim əlimiz olduğuna görə Allahın əlidirsə, onda oxşatdı. Biz deyirik, subhanallah, bu oxşarlıq hətta məxluqat arasında yoxdursa, necə sən Allahla oxşadırsan? Məsələn, qarışqanın da əli var. Sənin də və filin də. Oxşayır? Yox. Əgər bu məxluq arasında oxşarlıq yoxdursa, sən nə üçün xaliqlə Özünü oxşadırsan. Ona görə onlar bizi ittiham eləyəndə ki, gör ki, biz oxşadırıq Allahı, özləri oxşadırlar, özlərin xəbərləri yoxdur. Biz Allah-u Teala, Allah-u Teala oxşatmaq. Biz deyirik, Allah-u Teala oxşatmaq olmaz. Köpür. Allah subhanət hələ buyurur ki, leysə kəmizlihi şey. Onun mislində heç nə yoxdur. Lakin deyir ki, vəqvəs səmiyul basir. O eşidir və görür. Aydındır? Düzdür, biz də eşidib görürük. Ancaq fərqli deyil. Bizdə məhdud deyil. Onda məhdud deyil. Aydındır, qardaşlar? Bizə verilib. Onda isə var idi. Verilməyib. Ona görə oxşatmaq Allah tala mümkün deyil. Bəzi şeylərdə oxşarlıq ola bilər. Məsələn, görməkdə, eşitməkdə. Amma yenə keyfiyyət fərqlidir mislində deyil. Necə ki, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Adəmi öz surətində yaradıb. Boyu da 60 dirsəydi. Bəzilər bu hədisi gətiriblər bizə qarşı rəddə ki, siz Allaha oxşatdınız. Biz Allaha oxşatmadıq. Yəni, Allah subhanətlə Adəmi öz surətində yaradıb, yəni gözəl, eşidən, görən, danışan. O mənada. Mislində yox. 60 deyirsək, adama qayıdır, Allaha yox. Yəni, Adəmin də boyu 60 dirsəkdir, o mənada. Və belə misallar çoxdur. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cənnətə ən birinci girən zümrə dəstə ay 14 gecəlik ay kim olacaq? O demək o 14 gecə ay yumru olacaq elə. Belə qoğal kimi geyib girəcəklər cənnətə. Xeyr. Kim elə başa düşübsə səhvdir. Və ya bu hədisi elə başa düşübsə, onu da elə başa düşməlidir ki, qoğaldır. Qoğal deyil. Misaldır. Yəni 14 gecəli ay kimi nur. Gözəl. Aydın. Aydın qardaşlar. Həmçinin mühüm məsələlərdən biri qardaşlar. E, təbii ki, qıssa istəyirik o məsələyə də toxunaq. O da Bəzi firqələr, qardaşlar, bəzi firqələr onlar deyiblər ki, əqidənlə əhkamı ayırıblar. Deyiblər, elə hədislər var ki, biz əqidədə qəbul eləmirik. Əqidə üçün hədis, baxım, hədis baxımından əqidə üçün müəyyən bir şəkildə gəlməlidir hədis, surətdə. Məsələn, o surətə deyirlər mutavatir. Yəni, çox yoldan gələn hədislər. Hədislər iki hissədir. Çoxluq və azlıq gələn yollarından baxanda. Bir hissəsi çox yoldan gələnlərə o hədislərə deyirlər mutavatir. Az yoldan gələnlərə o hədislərə deyirlər əhəd. Kəlam əhli onlar deyir ki, biz əhəd yolla, az yolla gələn hədislərə əqidə məsələsi olsa qəbul eləmirik. Ona görə inkar ediblər bəzi şeyləri. Qəbir əzabını. Deyiblər, çox yolla gələn hədis deyil. Məyə Allah talanı görməyi. Onun üçün düz deyirlər, görməyəcək elə olar. Amma müminlər görəcək. Həmçinin, məsələn, <coughs> Mehdiyin gəlişini, Dəccalın çıxmağı inkar ediblər. Deyiblər ki, hədis az yolundan gəlib qəbul edilmir. Bu da batil rəydir. Düzdür, kəlam əhli ilə təsirlənən alimlər, möhtəzillər, əşarilər, onlar iddia ediblər ki, göy ki, alimlərin çoxsu bunu deyib, hətta iddia ediblər ki, göy ki, bu cümhur alimlər deyib bunu. Amma əslində, əlhamdülillah, İmam Şafi, rahiməhullah, Risalə kitabında bu fərqi görmür. Çox yolla gələn hədisi götürür əqidədə, az yolla gələn hədisi əqidədə götürmürük. Onda hətta onlar gətirdiyi əqidəni çoxsu az yolla gəlib. veya çok yoldan gəlməyin. Ona görə böyle fəlsəfələrə gedməyin. Böyle fəlsəfələrə lazım deyil varmaq, az azdırma, həm özləri azdırma. Kim sünnədən çıxır, ziddiyyata düşəcək. Allah kim sünnədən çıxır, ziddiyyata düşəcək. Ona görə elhamdülillah dinimiz aydındır. Biz dinimizi Quran, sünnə və sələfin fəhmindən götürdük. Alimler vasıtasıyla Biz alimler inkar eləmirik. Bəziləri deyir ki, siz təqlid eləməlisiniz. Biz deyirik, hansı əsasla təqlid edirik? Dəlil var təqlidə? Yoxdur. Deyirik, hansı məhzəbə təqlid eləməlidir? Kim deyib bunu? Həm də laf tutaq ki, götür hansı məhzəbin təqlidçilərin. Onlar gör ki, bilirlər İmam Şafii nə deyil və s. və s. Onlar əslində təqlid edirlər, kimə sual verirlər. Əsas dəlildir. Lakin düzdür. Biz deyəndə ki, təqlid, kör-köranə yoxdur, bu deməkdir, alimlərin kar deyil, xavariclər kimi, yox. Biz deyirik, elmi alimlərdən götürmək lazımdır. İmam Şafi alimimizdir, Əhməd alimimizdir, Əbu Hanif alimimizdir, Malik alimimizdir bizim. Həmçin başqaları. Sadəcə alimlərə baxışımız nədir, qardaşlar? Biz deyirik, alimlərimiz məsum deyil. Səhv eləyə bilər. O səhvləri də alimlər deyir bizə. Hansısa alimin səhvini deyir, səhvi götürmürük. Amma düz sözü götürürük. Dəllə əsaslansa. Bizdə qayda budur. Ən salamat vallahi, ən insaflı, ən adil yol. Hamısının haqqını düzgün vermək. Ona görə İmam Malik nə deyir? Deyir, siz hər adamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem meçidində oturub dərs verərdi deyərdi ki, siz hər adamın sözünü alıb ata bilərsiniz. Bir dənə bu qəbir sahibindən başqa. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin qəbrini göstərərdi Ayşə radiyallahu anh evin möminlərin anasına. Ona görə dinimiz rahatdır, əlhamdülillah, aydındır. Sadəcə biz düz, dinə düzgün yanaşmalıyıq, düzgün istifadə eləməliyik, onda bərəkət olacaq qardaşlar, əlhamdülillah. İnşallah bu mübarək ayda yerə qayıdırıq ayımıza axır 10 gündür, yəni o deməkdir ki, az qalıb, e, axır 10 günü daha ciddi olun ibadətdə, daha ciddi olun özünüzün ibadətində, yəni orucu tutmaqda, ibadətləri eləməkdə, daha həris olun. Xüsusən də əlhamdülillah qədri gecəsi min ayda nəfsəldir. Əlhamdülillah, sadəcə lazımdır, bəzi qardaşlar deyirlər, hə, bu gün qədri gecəsi ola bilər, hə, cüt gecələrdə belə pis oluşmuruq. Olmaz. Axır 10 günün hər gecəsi fəzilətlidir. Hər gecəsində bəhs elə, hər gecəsində ibadət elə, Kim hər gecəsində bir müddət ibadət eləsə qədriqəsini tutacaq inşallah. Aydın qardaşlar. Və həmçinin də lazım deyil bütün gecəni səhərəcə qalmaq, oyaq. Kifayətdir ki, gecənin bir hissəsi ibadət eləsən bəsdir. Və ya bəzi qardaşlar deyir, taraviyə vitri qılmışam. Olar ki, gecə indi durum, namaz qılın. Məyər ibadət bir dənə namazdır. Zikir ibadətdir, dua ibadətdir. Əksinə o vaxtda yaxşıdır dua eləyəsən. Bağışlanmağı diləyəsən. Aydındır? Hədis e, Peyğəmbər sallallahu nə deyir? Allah Taala gecənin üçdə biri nazil olur dünyanın səmasına. Deyir kim məndən bağışlanmaq istəsə bağışlayacağam. Kim məndən bir şey istəsə verəcəm. Gəlmədi ki, namaz qılın. Ona görə sən lap e, cəmaatla məsciddə qılsan taravihi, vitir də bir yerdə, məsələn. Məyus olma. Yəni demək ki, hə, hər şey daha bitdi, daha heç də qalmır beləmək. Yox, elhamdülillah dua var, zikr var, Quran oxumaq da məsələn xüsusən. Yəni dastamaz alıb e, dastamaz haqqı qıla bilərsən 2 rükət. Elhamdülillah ibadət var, genişdir elhamdülillah. Aydındır? Allah təala bizə işin faydalarından etsin və bizi sabit eləsin dində. Allah Subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Allah Subhanahu taala bizim oruclarımızı qəbul olan oruclardan etsin. Allah Subhanahu taala qardaşlığı iftar verir. Allah təala onun malını bərəkət versin. Amin. Allah bizə eşli faydalardan etsin. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.